O'tgan darsimizda mo'g'ullarni islom diyoriga shiddatli to'fon kabi bo'lgan hamlalarini o'rganayotgan edik. Oxirgi darsimizda Chingizxonni Tolqondan turib Jaloliddin Manguberdi tarafga katta qo'shin jo'natganligi, lekin Jaloliddin Manguberdini jasorati va u bilan billa turib bergan qo'mondonlari, xususan Sayfiddinni bahodirligi yu chiroyli jang olib borganligi bilan islom ummatini ruhini ko'taradigan g'alabani Alloh subhanahu va taolo berganligi va bu g'alaba sababli ularni sindirishlikka va ularni qo'lidan bir necha musulmon asllarini qutqarib olishligiga sabab bo'lganligini, so'ngra esa bundan Jaloliddinni o'zini ham ruhlanib ketib, hattoki Chingizxonni o'zini jangga chaqirishligi va unga chaqiruv maktubini yozib, qayerda bo'lsa ham biz yetib boramiz, jangga chiqqin degan, lekin lashkarning orasida ixtilof paydo bo'lganligi mana shu arzimagan dunyo matosi g'animat ustida so'ngra bu sababli tafriqa paydo bo'lib, Jaloliddin Manguberdini lashkari zaiflashib va bu zaiflashi sababli Chingizxon bilan bo'lgan 3 kunlik jangda mag'lub bo'lib, Hind dengizi tarafga chekinishligiga majbur bo'lganligini o'rgangan edik. Ushbu o'rinda shu nuqtaga yana bir to'xtalib o'tamizki, har doim ixtilof, nizolashuv janjallashish, tortishish bu jamoatlarga, ummatga, islom olamigagina nuqson berib, zarar berib kelgan xolos. Bu Sayfuddinni Jaloliddin Manguberdining tog'asi bilan bo'lgan g'animat ustidagi tortishishligi ham mana shunday islom olamiga g'alabani mag'lubiyatga aylantirib qo'yapti. Arzimagan mato sababli o'rtada jang chiqib ketdi. hattoki Sayfuddinni inis qatl qilindi. Shunda u men kofirlarni mag'lub qilaman u. Meni inim yana qatl qilinsa-ya deb orozlab qoldi. Va bundan achchiqlanib 30 ming lashkar bilan Jaloliddin Manguberdin safidan chiqib ketdi. Jaloliddin Manguberdi bundan juda ham tashvishlanib, buni oqibati juda ham yomon bo'lishligini bilganidan uni oldiga borib iltimos qilib, bu jihad yo'li ekanligi Allohdan qo'rqing deb unga nasihat qilib, uni qoldirmoqchi bo'ldi. Hatto uni qoldirishlik uchun o'zini sodiqligini ko'rsatadigan ko'z yoshlari ham oqizdi. Lekin u o'zini qaysarligidan qaytmadi. Alloh yo'lidagi jihodini tark qilib ketdi. Oxir oqibatda bu musulmonlarning mag'lubiyatiga sabab bo'ldi. Demak, har birimizga bundan ibrat bo'ladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyruqlari agar seni arqinga urilsa ham, haqqingni berilmasa ham, sen itoat qilgin, quloq solgin, sabr qilgin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga buyurgan edilar. Mana shu buyruqlarga biz itoat qilishligimiz kerak bo'ladi. Arzimagan dunyo matosi uchun berilmasligi sababli jamoatni jihad maydonini tark qilishlik yoki ishini bitmasligi sababli yoki fikr va maslahatini olmaganligi sababli yoki kasal bo'lsa o'zi yoki ayoli unga yaxshi qaralmaganligi sababli yoki jarohatlanadigan bo'lsa, uni jarohatini yaxshilab davolanmaganligi sababli yoki asir bo'lib qolsa, menga yaxshi qaramadilaring, meni chiqarib olishlikka harakat qilmadilaring deb birodarlari haqida yomon gumon bo'lib, orozlab qolib, jang maydonlarini, jamoatni tark qilishlik, bularning oqibati faqatgina musulmonlar mag'lubiyati, faqatgina musulmonlarni zarariga bo'lishligini biz mana bu tarixda ham ko'rdik va o'zimizni hayotimizda ham ko'rib kelyapmiz. Va bundan da ayanchliroq yana bir voqeani Sheyx Abu Mus'ab Suriya aytadilarki, bu 621-yilda bo'lgan. O'shundaki Ray tarafga Chingizxonning yana bir guruhi yetib bordi. U yerga borib, Ray ahlini butunlay qilishdan o'tkazishdi. Keyin Savaga, keyin Qumga, keyin Qoshonga mana shunday qilib u yerdagi diyorlarni ahlini qatl qilib, vayron qilib, asir qilib ketishar edi. So'ngra Xorazmliklar aqasidan Ozarbayjonga borishdi va u yerlikdagi Xorazmliklar lashkarini ham qatl qilishib, ularni mag'lub qilishdi va u yerdan qochganlari qochib qolishdi. Ular Tabrizga qochishdi. Tabrizda O'zbek ibn Pahlavon ana shu mo'g'ullar bilan sulh qilib olgan bir o'zini musulmonman deb bilgan valilardan biri o'tirar edi. Shunda ular aytishdi unga: "Agar sen o'zingni biz bilan sulh qilgan deb bilsang, bizlarga Xorazmliklarni bergin" deb talab qo'yishdi. Agar sen bu ishni qilmasang, sen ular kabidirsan deb shart qo'ydi ular. Endi mana shu tahdidni qilayotgan Tatar guruhini sonini ko'radigan bo'lsak, bular 3000 otliq xolos edi. Lekin O'zbek ibn Pahlavonning javobi nima bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlar bir jasad kabidirlar degan hadislarga amal qilib, yo'q, bu meni bir jasadim bular deb ularni bermayman dedimi? Yo'nki musulmon musulmonni inisidir. Unga zulm ham qilmaydi, uni dushmanga ham topshirmaydi degan Rasululloh sallallohu alayhi sallamning hadislariga amal qildimi? Buni ko'radigan bo'lsak, bu voli, bu ahmaq ana shu yerda o'zini beg'ayratligini ko'rsatib, ular bilan jang qilishlikni o'rniga ana shu mag'lub bo'lib kelgan musulmon Xorazm lashkarini qatl qilib, bir nechasini va qolganlarini asir qilib, va ularni qatl qilgandan keyin boshini asrlar bilan birgalikda tatarlarga jo'natdi va bilan birgalikda sovg'alar, otuvlovlar, to'yinki o'zini do'stligini juda ham bir mustahkamligini bildirib qo'yishlik uchun jo'natdi. So'ngra mana shu guruh Mo'g'ul guruhi bundan xursand bo'lib Xoronsova tarafga qaytib ketishdi. Bu ayanchli bir voqea. Faqatgina ana shu davrda bo'ldimi yoki Bizlarni ham davrimizda bu takrorlandimi? Qaraydigan bo'lsak, Sheyx Usomat ibn Lodin asrimiz rijollaridan, mujohidlarni rahbarlaridan o'zini, jonini, molini ayamagan kofirlarga terror hujumlarini qilib, so'ngra panoh topay desa, biror bir musulmon davlati panoh bermaganda bir g'arib bo'lgan, endi oyoqqa turgan islomiy imorat unga panoh berdi. Shunda islomiy imoratdan Amirul Mu'minindan Amerika Sheyx Usomani topshirishlikni talab qilganda u kishi nima dedi? O'zbek ibn Pahlavon deb javob berdimi yoki haqiqiy islom rijollari kabi javob berdimi? U kishi aytdiki, islomiy imorat qo'ldan ketsa ketadiki, men kofirlarga topshirmayman dedi. Bu bu kishini haqiqiy mardona bir qarori edi. Lekin o'zini islomiy davlat deb da'vo qiladigan Saudiya yoki Misr, yoki Libiya, yoki Suriya boshqa davlatlar bu imorat kofirlarning o'rtasida yakson qilinayotganda ular nima qilib turishdi? yoki bo'lmasam imorat islomiy suqut bo'lgandan keyin bechora boradigan joyi yo'q bo'lgan, qo'lida hech vaqosi bo'lmagan muhojir mujohidlar chekinayotganda ularni o'zini musulmon davlatman degan Pokiston hukumatı O'zbek ibn Pahlavonni ishini qildi-ku. 700 dan oshiq arab birodarlarni vatani topshirganligi yo'inki bo'lmasam o'zimizni boshimizga o'zimizga qilgan uni shiddatli janglari bizlarni ana shu kofir mushriklarni rozi qilishlik uchun, ushlab berishlik uchun, qatl qilib, ularga bizlarni sog'a salom qilib yuborishlik uchun juda ham bir qiyin kunlar o'tgan edi. Ulardan Pokiston keladigan har bir rahbari uchun qandaydir sovg'a salom tayyor bo'lib turishligi kerak edi. Biror bir uni tashqi ishlar ministri yoki biror bir elchisi keladigan bo'lsa, ana shundan oldin qandaydir bir muhojir mujohidlarga qarshi amaliyotlar, janglar bo'lishligi, kimnidir ushlab berishlik, kimnidir shahid qilib ularni jasadini ularga sovg'a salom qilishlik kerak edi. Bu kunlar ham bo'ldi. Bular Mana shunday O'zbek ibn Pahlavonlar avlodidir. Bu xoinlar o'zlarini tarixlarini mana shunday badbaxt bir vali kabi bulg'agan insonlardir. Haqiqiy musulmonlar esa o'z birodarlari panoh so'rab kelganda, yordam so'rab kelganda ularni yoniga kiradi. Ularga himoyachi bo'ladi, ular bilan turib beradi. Nainki ularni beyor madadkor tashlab qo'yadi. Nainki ularni himoyasida turmaydi. Xo'p, mana shunday qilib mana shu endi boshlanayotgan g'alabalar yana ixtilof, yana tafriqa sababli mag'lubiyatga aylanib ketib qoldi. Mo'g'ul tatarlari bo'lsa, o'zlarining janglarini yana shiddat bilan olib borishar, asosan ular sovuq quroldan ish olishar edi. Sovuq qurol, ya'ni ular o'zlarini o'zlari haqidagi vahimali Ya'ni mo'g'ul tatarlari hech ham yengilmaydi. Kimki yengildi desa, unga ishonmagin degan gaplar u va son sanolarini juda ham ko'pligi vaholanki bular musulmon asllari bilan ko'payganligi bo'lsa ham va ularni juda ham bir vahshiy bir lashkar ekanligi hech kimni ayamasligi, gapini qabul qilsang qilding, qilmasang senga xor zorlik ekanligi degan sovuq qurollardan ish olishar edi. Bu jangdagi eng katta yutuq beradigan uslub bo'lib, bu sababli, ya'ni qarshindagi dushmanning ruhini tushirib yuborishlik bilan uni qo'llarini falaj qilib qo'yasan, uni bor imkoniyatlarini yo'qqa chiqarib yuborasan, bu tariqani tanlagan edi. Bu o'sha davrdagi mo'g'ullarni yu bizning davrimizdagi Amerika va uni ittifoqdoshlari bo'lgan barcha kofirlarni bu tariqalaridir. Iroq jangi bo'lsin, yoki Afg'oniston jangi bo'lsin, yoki hozirda bo'layotgan Suriya janglari bo'lsin, barcha-barcha janglardan oldin ular ma'lumotlar bo'yicha yillab Kina studiyalarda ular o'zlari haqida qo'rqitgich juda ham kuchli ekanligi haqidagi reklamali kinolar va qurollarini juda ham bir nuqson beruvchi ekanligi yoyinki texnikalarini juda ham rivojlanib ketganligi buni qarshisida hech qanday bir kuch tura olmaydi degan bir hujjatli filmlarni ishlashlik bular bilan musulmonlarni, mujohidlarni ruhini tushirmoqchi bo'lishadi. Afsuslar bo'lsinki, bunga ishonib qoladigan sodda mujohidlar bularni qopqoniga tushib qoladi. Oxir oqibatda jangsiz o'z yurtlarini topshirishadi, jangsiz xorizorlikka bo'yin egishadi. Buni misoli tariximizda juda ham ko'pdir. Oxirgi misollardan qo'limizdan imoratni ketishligi ham mana shu bir oddiy bir radio sababli bo'lganligini hamma biladi. Ya'ni radioda palon joy qo'ldan ketibdi, palon joy qo'ldan ketibdi. Har doim 24 soat qo'lida radio ko'tarib yurgan mujohidlar bu kofirlarni yolg'on siyosati yolg'on xabari sababli vahimaga tushib qolib, o'zini hali dushman yetib kelmagan mintaqasini jangi jadasiz tashlab qochib ketishligiga sabab bo'ldi. Shuning uchun ustozlarimizdan doktor Abdulloh Azam rahimahulloh BBC ni eshitishlikni, CNN ni eshitishlikni va shu kabi kufr targ'ibot vositalarini eshitirishlarini eshitishlikdan man qilganliklari bunga bir eng bir yaxshi choraligini bilamiz. Shuning uchun har bir mujohid, har bir musulmon juda ham bir hushyor bo'lishligi kerak. Bale, musulmon odam sodda bo'ladi, lekin musulmon odam g'aflatda bo'lmaslik kerak. Hushyor bo'lishlik kerak. Umar roziyallohu aytganlardek, men pastkash emasman va pastkashlar ham meni aldolmaydi deganlar. Kofirlar bizni o'zlarini mana bunday yolg'on siyosatlari, yolg'on targ'ibotlari bilan bizlarni aldamasliklari kerak. Hop endi Jaloliddin Manguberdini janglarni o'rganadigan bo'lsak, Jaloliddin Manguberdini oldida boshqa bir reja bor ediki, u Eronni Isfahon shahrini bosib olishlik kerak edi. Chunki Isfahon Jaloliddin Manguberdini otasi Sultan Alauddinni ikkinchi o'g'li, ya'ni Jaloliddinni ukasi G'iyosiddinni qo'l ostidagi shaharlarni oldidagi Isfahon shahri edi. Jaloliddin bu Isfahonni bosib oldi va bu bosib olishligi bilan Eronni g'arbi butunlay uni qo'liga o'tdi va G'iyosiddin o'zini mana shu Jaloliddinni itoatida borligini e'lon qildi. Va bu bilan Jaloliddin Manguberdini davlati Abbosiylar xilofatini shunday yon qo'shnisi bo'ldi. Va shuningdek siyosiy holatlar ham Jaloliddinga juda ham ko'p qo'l kelayotgan edi, chunki Xorazmshoh va Xorazmshohliklarni raqibi bo'lgan xalifa Nosir lidinillah Shavvolning 622-yili vafot topgan, undan keyin uni o'g'li Zohir xilofatga o'tirgan edi. Lekin u ham hech qancha vaqt o'tmasdan, ya'ni 9 oy xilofatni boshqargandan keyin 623-yil Rajabda vafot topgan edi. va so'ngra xilofat uni o'g'li Mustansirga 623-yil o'tgan. Mustansir bu xalifaligini 642-yilgacha davom ettirdi va bu Mustansir o'zini otasi kabi yo'l tutmadi, balki Xorazmliklar bilan urushmaslik, balki ular bilan yaxshi muomalada bo'lishlik bu yo'lini tanladi va shuning uchun u Bodatda Jaloliddin tarafidan kelgan elchini qabul qildi va shuningdek 624-yili Chingizxon vafot topadi. Mo'g'ullar bo'lsa qurultoy o'tkazishadi va bu qurultoy 2 yil davom etadi. Qurultoy asosiy maqsad Chingizxondan keyin kim mo'g'ullarga, mo'g'ul davlatiga hokim bo'lishligi kerak. Bu 2 yil davomida Chingizxonni o'g'li To'lay bu davlatni boshqarib turadi. So'ngra bular Chingizxonni 3-o'g'li O'xtoyni o'zlariga podshoh qilib saylashadi. Jaloliddin Manguberdi Ozarbayjon va Gruziya shaharlariga yurish qiladi va u yerga borib, qatta janglar olib borib, Tbilisini fath qilib, u yerdan kofirlarni qatl qilib, ularni bola-chaqalari va ayollarini asir qilib oladi. U yerdagi musulmonlarga birortasiga ham qo'l tegizmaydi. Jaloliddin Manguberdi mana shunday Ozarbayjon va Gruziya diyorlaridagi fathlari bilan birgalikda Mo'g'ullar bilan bo'layotgan janglarini davom ettiradi. Jaloliddin bilan Mo'g'ullar o'rtasida juda ko'plab janglar yana davom etadi. Bularning barchasida Jaloliddin Mo'g'ullarning bu guruhlarini mag'lub qilaveradi. Hattoyinki Chingizxon Jaloliddinga xat yozadiki, ular bizlardan emas sur, ya'ni mag'lub bo'layotganligini tan olinmay qoladi. va bu mag'lub bo'layotgan mo'g'ul lashkarini o'zidan emas deb e'lon qilib yuboradi. Men senga seni kuching yetmaydigan har bir lashkarlar tortib boraman deb tahdid ham qiladi. O'xtoy bo'lsa otasi Chingizxonni vasiyati bo'lgan butun dunyoga hukmron bo'lishlikni davom ettirib, ishlarini davom ettiradi. Lekin Jaloliddin Manguberdi islom sheri bo'lgan, haqiqiy rojallaridan bo'lgan qiyin kunlarda mo'g'ullar hamlalariga qalqon bo'lgan amir aynishni boshlaydi. Bosh buzilishni boshlaydi. Buni oqibatida musulmonlarning davlati bo'lgan Xorazmlar davlati inqirozga uchrashga yetib kelib qoladi. Ulardan biri Jaloliddin Mangumerdini sharob ichishlikka mukkasdan ketishligi, lashkarlar kirib, uni holidan xabar olishganda u har doim mas bo'lib yotishligi, biror narsaga fikr yuritmay qo'yganligi bo'lib qolgan edi. Butun ummatga bir namuna bo'lib kelayotgan bir qomondan Alloh subhanahu va taoloni taqdiri bilan Alloh subhanahu va taoloni adashtirishligi bilan mana shunday bir osiyga aylanib qolyaptiki, bundan har bir mujohid, har birimiz panoh so'rashligimiz kerakki, bizlarni xotimamizni o'zi bir xayrli qilishligini va o'zini yo'lida sobit qadam bo'lishligini va o'zini yo'lida haqiqiy mu'minlarning sifati bilan sifatlanishlik, fosif fojirlar bilan sifatlari bilan sifatlanmasligini nasib qilishligini ham so'rashligimiz kerakdir. Mana shunday uni noshar'iy bir ishlaridan bidoya va nihoyada Ibn Kasir rahimahulloh aytadilarki, Jaloliddin Manguberdini qilish degan bir chiroyli bir yigit xodimi bo'lgan edi. U juda ham chiroyli. Jaloliddin uni qarab turar, undan xizmat olar, uni juda ham yaxshi ko'rar edi. Kunlardan bir kun u xodim vafot edi. va uni vafot topganligiga shunaqangi bir afsus qiladiki, hattoki o'zini valiylarini, o'zini lashkarlarini uni janozasiga piyoda borishlikka buyuradi. So'ngra Tabriz shahriga janozani olib borilganda butun shahar ahlini uni janozasiga chiqishlikni buyuradi. Lekin unga yaxshi bir yig'lamaganliklari, yaxshi bir xafa bo'lmaganliklariga yana ularni malomat qiladi. Hattoki ularni jazolashlikka ham bir qaror qilayotganda uni yonidagi vazirlari uni bu ishdan to'xtatib qolishadi. Va u uni ko'mdirish o'rniga uni har doim o'zi bilan olib yurib, yuzlariga urib, yig'lab, hattoki yish ichishdan ham o'zini tiydi. Va unga taom olib kelinsa, uni qilichga olib boringlar deb buyruq ham berardi. Uni biror bir kishi vafot topgan-ku deb jur'at ham qilmasdi. Agar bu gapni aytgan odamni u qatl ham qilar edi. Mana bundek ahmaqona bir qiliqlarni qilishlik bilan o'zini lashkariga ishonchsizlik paydo qildirib qo'ydi. O'zini lashkariga u bilan tur berishlikka bir sadoqat bo'lmaydigan qilib qo'ydi va undan asta uni lashkarlari tarqashni boshlashdi. Buni mana bunday ahmaqona bir odatidan faqatgina O'xtoyni u tarafga yangi bir lashkarni tortib kelayotganligini xabari kelgandagina bundan o'zini tortdi. u Xitoy Jaloliddin tarafga Jurmog'on degan qo'mondoni boshchiligida lashkar jo'natdi. Jaloliddin Manguberdi xatarni sezgandan keyin va bu lashkarni muqobilida turishlikka kuch yetmasligini bilgandan keyin musulmonlar sultonlariga va ularning valilariga mana shu islom dushmanlarini ro'parasida turib berishlikka yordam berishliklarini so'rab xat yozdi. Bu xatni Juvayni quyidagicha aytadi. Mo'g'ul askarlaridan bir katta bir qo'shin go'yoki ko'pligidan va quvvatliligidan ajdarho va chumolilar kabidir. Ular biz tarafga qarab harakatlanib kelyapti. Agar shunday qo'yib qo'yilsa, uni ro'parasida qal'alar ham, shaharlar ham tura olmaydi. Musulmonlarni qalblariga qo'rqinch kiradi. Agar men mag'lub bo'lib qoladigan bo'lsam va sizlar bilan meni o'rtamdagi masofa xoli bo'lib qoladigan bo'lsa, sizlar bu dushmanni kurashiga toqat qila olmaysizlar. Shunday ekan men sizlar bilan bularning o'rtasida Iskandarni to'g'oni kabi bir to'g'ondirman. Shunday ekan sizlardan har birlaring lashkarlar jo'natib bizlarni yordamimizga shoshilinglar. Agar bizlarni ittifoqligimiz va ittihodligimiz ularga yetib boradigan bo'lsa, ularning quvvati zaiflashadi va bizlarning lashkarlarimiz ularni qarshisida kuchlanib, shijoatlanadi deb xat yozdi. Lekin afsuslar bo'lsinki, ana shu paytda Jaloliddin Manguberdiga na Bag'dod xalifasi, na musulmonlar sultonlari, na ularning valilari unga javob berishdi. balki uni jang maydonida yolg'iz qoldirishdi. Mo'g'ullar esa Jaloliddin Manguberdini hadaf qilib olib, uni olgan diyorlarini bosib, asta-asta unga yaqinlashib kelishar edi. Va nihoyat Mo'g'ullar bilan Jaloliddin Manguberdi va uning lashkari Dajlani tepa qismida to'qnashdi. Va bu jang Mo'g'ullarga zarbalar yetkizishlik bilan birgalikda o'zini kuchini, lashkarini tamomlashi bilan tamomiga yetdi. Lekin Jaloliddin Manguberdi o'zi bu yerdan qutulib qolib, qocha qoladi. So'ngra Jaloliddin Manguberdi berkingan holida bir joydan ikkinchi joyga ko'chib yurar, hattoki kurtlar tog'iga kirib boradi. Bu Mayofiriqindagi mintaqa bo'lib, Bu yerda buni chiroyli bir kiyimlari va otiyu va yasatilgan uni egar janduvlarini bir kishi ko'rib qolib, uni kimligini so'raydi. Shunda u o'zini Jaloliddin Manguberdi sulton Xorazm shohini sultoni ekanligini aytadi. U kishi sulton Jaloliddin Manguberdini bir ikrom qilib, siylaganga o'xshab uni mehmon qiladi-yu, uni akasini Xorazmliklar qatl qilganligi uchun o'ch olish maqsadida Jaloliddin Manguberdini qatl qilib, uni mol-dunyosini o'ziniki qilib oladi. Jaloliddin Manguberdini qatl qilinganligi xabarini Malik Ashraf yetkazishadi. Malik Ashraf Jaloliddin bilan bir raqib bo'lgan bir vali bo'ladi va unga muborak bo'lsin sizni raqibingiz qatl qilinibdi deyishganda u sizlar meni bu bilan muborakibot qilyapsizlar u ertaga ko'rasizlar nima bo'lishligini. Allohga qasamki, bu sinishlik mo'g'ullarni islom diyorlariga kirishligiga sabab bo'ladi. Bu xorazmiy biz bilan ularni o'rtasida Yajuj Majujlarni o'rtasidagi bir to'g'on kabi edi deb aytadi. Keyin uni Malik Shahobiddin G'ozi Ayyubi uni qotilini va undan olgan otu, uni qilichi-yu, egarjandig'i-yu hammasini olib kelishlikni aytadi va Jaloliddinning jasadini olib kelinadi. Jaloliddinni Malik Shahobiddin G'ozi Ayyubi o'zi tanimaganligi uchun O'tarxon degan uni tanuvchiga ko'rsatadi. Bu ana shu Sultan Jaloliddin berdimi deb so'raganda, so'ngra u yig'lab uni tasdiqlagandan keyin Shihobiddin G'ozi kechasi Jaloliddin berdini dafn qildiradi va uni qabrini maxfi tutishadiki, toki mo'g'ullar agar bosib oladigan bo'lsa, uni qabridan chiqarmasinlar deb. Shunday qilib Jaloliddin berdi qatl qilingandan keyin Xorazmlar davlati tugatilib, va ularni lashkarlari, qolgan lashkarlari har joyga tarqab ketishadi. Va bir toifasi esa Shahobiddin G'oziga Mayofariqin valisini itoatiga kirishadi. Va Sultan Jaloliddin Manguberdini ayoli va uni xizmatkorlari va bir toifa lashkari Harron shahriga borib, u yerdan omonlik so'rashadi. Ular omonlik berishadi-yu, keyin yana xiyonat qilishadi. So'ngra ular uni ayoli va bilan bir toifa, bir guruh lashkar Dimishga borib, Dimishdan omonlik so'rab, ana shu yerda ular qolib ketishadi. G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulman qadring kaçıp ko'p Uygan uyg'on endi ey musulmon, zolim zulmun qilar tinmay, qayg'urmaysan, perva qilmay, dini islom hazin bilmay, uyg'on endi ey musulman G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulman qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon oxiratni kam o'ylaysan faqat dunyodan so'ylaysan dunyo ishin hech qo'ymaysan uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon, qadring qochib ko'p xorlanding, uyg'on endi ey musulmon. Yolg'onga aldanib o'zing O'tmas bo'ldi aytar so'zing, bas endi och, och och ko'zing, uyg'on endi ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon Kadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon Şeytan seni yenge aldı, qalbingga dunyoni soldi musulmoncha namin kaldı, uyg'on endi ey musulmon Gaflet uykusunda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon haddan oshdi bu g'aflating kofirga yo'qdir nafrating xatarlidir bu holating uyg'on endi ey musulmon g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon Qadrin qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon rozi bo'lmagin mushrikka aralashib yashashlikka otlan hijrat qilishlikka uyg'on endi ey musulmon G'aflat uyqusinda qolding, uyg'on endi ey musulmon. qadring qochib ko'p xorlanding uyg'on endi ey musulmon zulm ko'rgan mazlumalar taqdiri Alloh deb bular sendan jihod umid qilar uyg'on endi ey musulmon Gaflet uyqusinda qolding, uyg'on indi ey musulmon, qadring kaçıp köparlendin, uygan uyg'on ey ey musulmon, yurma turlifna qilib, birodaring dushman bilib, dushman qarab turar kulib, uyal uyal ey musulmon. Gaflet uykusunda qolding, Uygan indi ey musulman Kadrin kaçıp köp arlendin Uygan indi ey musulman Qaymar buldun nomusoring, Cemle bunga e'tiboring, ko'rsat indi kolda boring, Uygan indi ey musulman Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imkon topgancha Qur'on İkilenmey kulinge an Can bilsen hem dininde kal Dininde kal ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman Gaflet uykusunda kaldın Uygan indi ey Müslüman Kadrin kaçıp köparlendin Uygan indi ey Müslüman